السلام عليك يا يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث u ime Allaha samilosnog samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospoda, tvoj nije te ni napustio, ni omrznio. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio kad pa je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, kad pa je na pravi put uputio. I siroma si bio, kad pa je imućnim učinio Zato siročene u svili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.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 Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da u mjesecu Ramazanu se njemu odazovemo i postimo mjesec Ramazan. Gospodaru naš, mi nemamo znanja osim onoga kojim si nas ti poučio, pa te molimo, pouči nas onome što će nam koristiti na oba svijeta. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog gospodara i svjedočim da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Molim dragog gospodara da i meni vama ovo svjedočanstvo, ovaj šahadet čuva tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima a da u trenutku preseljenja sa ovoga svijeta naše posljednje riječi upravo budu Ašhedu an la ilaha Allah wa ašhedu anna Muhammedan Rasulullah. Draga braćo i poštovanje sestre, hvala Allahu, dani Ramazana su nas oplemenili. Vidi se na insanu da razmišlja koliko je spreman i koliko je spremna radi Allaha ostaviti dokle god čovjek nije radi gospodara spreman ostaviti, jednako kako treba biti spreman radi gospodara učiniti, čovjek je u problemu. Ostavili smo jelo, ostavili smo piće, ostavili smo one naše tjelesne potrebe da bi kazali svojim postupkom da se odazivamo gospodaru. I prošli put mislim da sam spominjao hadis, a hoću da vas obradujem sa njim. Ako je Boži poslanik sallallahu alaihi wa rekao da ona osoba koja jedan dan Ramazana, ona osoba koja jedan dan Ramazana ne bude postila, bez opravdanja, bolesti ili opravdanja, kada bi do sudnjega dana ta osoba postila, ne bi nadoknadila ta jedan dan. Onaj ko jedan dan bude mrsiv, kad bi do sudnjeg dana postio svaki život, svaki dan svoga života ne bi nadoknadila. Jednako tako, braćo i sestre, Radujmo se što nas je Allah počastio da smo mi postili ovaj dan. Kao da smo do sudnjega dana postili. Jer da nas je Allah poživio do sudnjega dana, svaki Ramazan, mi se njemu odazvali. Na samom početku, onako kako smo mi uobičajeni, sjetimo se pratimo ili dovom imama Buharije i današnji hadis je iz njegove hadijske zbirke koji ćemo, ako Bog da, pročitati, Zamolimo gospodara da se njemu smiluje, a i da se i nama smiluje tako što ćemo učiti ono znanje koje je za nas korisno. I daj, je par i čin ibadeta koji je specifikum, posebnost mjeseca Ramazana. Vi znate da je post centralni ibadet mjeseca Ramazana. I u ovim danima kada, hvala Allahu, imamo vremena da razmišljamo koliko nam je Allah dao, koliko nas je Allah počastio, koliko imamo, koliko za razliku od mnogih ljudi uživamo u blagodatima. Kaže jedan alim, došao sam kod čovjeka koji je bio haskan. I bio je totalno nepokret. Kaže, ušao sam kod njega i rekao, kaže, kako si, brate? I on je onda rekao, alhamdulillah, ali se počeo žaliti. A oko njega njegova supruga, njegova djeca, hizmete ga, pomažu ga. Kaže, kada sam vidio da se žali, kaže njemu, bolan brate, kako je onome ko nema krova nad glavom? Kako je onome ko nema zalogaja da stavi usta? Kako je onome ko nema nikoga da, ga, da mu pomogne, da ga pohizmeti? Kaže, i kada sam izlazio, opet ga pitam, kako si, brate? Kaže, hvala Allahu, dobro. Kada bi ga poslije toga pitali, kako si? Kaže, govorio bi, alhamdulillah, dobro sam. Kako li onome ko nema krova nad glavom? Kako li onome ko nema zalogaja da svoju kičmu ispravi? Kako li onome ko nema nikoga, nikoga da mu, da mu poizmeti, da mu čašu vode da mu doda. Hadis koji sam odabrao za večeras upravo govori o postu. I kada bi ljudi znali koja je vrijednost posta, jedini ibadet, vidjet ćete u ovom je hadisu, za koji gospodar kaže on je mora. Kaže, od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi kaže uzvišeni Allah kala Allahu ta'ala ovo je hadisi kuci gdje su riječi od Božije poslanika a značenje od uzvišenog gospodara kaže kullu amal ibn adama lehu svako djelo čovjek pripada njemu tvoj namaz, namaz je tvoj sadaka koju redovno četvrtkom donosimo to je tvoje to je tvoj argument kod Allaha da cijeniš ono što ti je on dao svako djelo čovjekovo pripada njemu. Illa sija osim posta. Fe innehu li Kaže gospodar, post je moj, post je moj i ja za njega nagrađujem. Ja za njega nagrađujem. Kaže, dalje Boži poslanik, uzvišen Allah, kaže, u džunnetu, zaista je post, zaista je post štit. I kad čovjek posti, kada Ostavi svoje tijelo, sviješću o Allahu, ostavi hranu i piće. Kada voda ulicom, tako mi Allaha, kao da ne gleda onim očima koji im gleda kad je sin. Potpuno drugi oči, potpuno drugačije razumijeva život oko sebi. Rekao bi insan, ko da nisi ti, ko da si izvan sebi. Subhanallah. Kao Allah daje posebno stanje. I zato je post šta? Štit. Zašto? Štitite da ne gledaš dunjalu onako kako šeitan hoće da ga gledaš. Kaže dalje, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ Kaže Boži poslanik, pa kada je dan, kada jedan od vas posti, dakle može biti u Ramazanu kada je post obaveza. Može biti izvan Ramazana, kada je post na fila ili možda čak obaveza. Kada je post obavezan mimo Ramazana? Kada? Ima nekoliko slučajeva. Kada, odlično, kada hoćeš da napostiš dan koji možda nisi postio. Ima li još nekada? Kada? A, ne dugo kefaret. Dva mjeseca uzastopno čovjek mora postiti kada nehotice ubije čovjeka. Još ima. A, bravo, kad se zakuniješ pa imaš obavezu. Dalje. Ima i zavjet. Strast. Što? Bravo, bravo, odlično. U Buharije. Nedavno sam istraživao. Jedina, jedino u, u hadisima Resulullah s.a.v. Samo na jednom mjestu se spominje riječ omladina. Samo jednom riječ omladina kao omladina. Znate u kojem hadisu? Upravo u ovome koji je naš brat spomenuo. O skupino mladića, o omladinu. Ko od vas može da se oženi, neka to učini. Zašto? Jer u čovjeku imaju potrebe koje ga vodi gdje ne treba. I ako ih on okreni u halal, one ga vode dobro. Ali ako ne može šta, ovo što naš brat kaže, kaže Boži poslanik, fa illan yastati' ako ne može da se oženi, oženi ili uda, fa alayhi bisiyam, neka što više posti. Fa innahu lahu wijab, to mu je zaštita. Zaštita od strasti, bravo. Još jedan ima slučaj kad je post obavezan. Ima neko da zna. Fino ste nabrojali od 5 6 vrsta, 5 da spomenuli, 6 je ostalo. Koja? Kada prekine post na file, obaveza mu je da nadoknadi. Bravo. Ima još nešto. Kada se čovjek zarekni, ako mi Allah dadne to i to, postiću, da, jel tako? To je takozvani zaljev i post i on je obavezan da se, da se, da osoba tada posti. Kaže Boži poslanik, kaže uzvišanje, Allah, pa kada je dan posta jednoga od vas, fela repete, neka se neka ne, govori ono što je ružno, neka ne govori ružne riječi. I zato e, ružna je riječ, braćo i sestre, ne pokvari post, ali umanji vrijednost tog stanja koje hoćeš da imaš. Ti si u posebnom stanju. Nemoj govoriti one stvari koje će ti pokvariti stanje. Kaže Boži i kaže Allah, jaska i neka, se ne svađa sa ljudima. Fa in ahad, pa ako ga neko uvrijedi, kaže mu ružnu riječ, evo qatalahu, ili ga napadne, fa yakul in imru od sa'id, neka mu kaže, ja sam čovjek koji posti. Subhanallah. Dalje, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Tako mi onoga učio je ruci život Muhammedu. لَهَلُوفُ فَمِ صَائِمْ أَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Kaže Boži poslanik. I ovo su naša mjerila i mjerila koja nam gospodar daje. Ako poslušaš mjerila koja meni i tebi Allah daje, budeš sretan. To je onaj primjer koji često navodim kada su dvojica ljudi prošla pored Resulullah, pa kaže Resulullah šta kažete za ovoga? U, kaže, ovaj, kaže, ugledan. On kada govori, šuti se. Kada zaprosi djevojku, mi kažemo, udaj se. Kaže Boži poslanik u redu. Dolazi drugi čovjek, nije ugledan kod Kaže, šta kažete za ovoga? Kaže, ovaj kada priča, šta? ne treba ga slušati. Kada dođe, ne treba ga počastiti. Kada bi ga djevojka neka imala za prosca kaže, mi bi joj rekli, nemoj se udat, nije on kakav. Tada je Boži poslanik, sallallahu alaihi wa rekao, tako mi Allaha, jedan ovaj, drugi, kojeg ste spomenuli da je takav, niti ga trebaš saslušati, niti ga trebaš ugostiti, niti se za njega treba udati djevojka, tako mi Allaha, ova jedan, bolji je od dunjaluka puno onih prvi. To je pitanje mjerila. Jer ovaj skroman, čestit, fi, Ovaj drugi je oho, uvišten. Kaže, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako mi onoga učio je ruci Muhammedov život, zaista je onaj zada iz usta postača, a on nije nimalo, malo prijatan. Čak djeca zagrliš djeta, um, kaže babo, jel ne? Nije, nije baš, kaže, bi još jednom zuga oprati. Nije, nije miris baš koji je. Nama ljudima nije prijavno. Ali kaže gospodar, jer je radi njega čovjek ostavio jelo i piće, kaže gospodar, tako mi onoga, kaže Boži poslanik, Allahu je draži miris iz usta postača od mirisa miska. E sada dolazimo do onoga, jer evo približava se je vrijeme dolazimo do onoga što ćemo večeras ako Bog da probati da praktično primijenimo. Kaže uzvišeni gospodar u Alisa i Ferhatan zaista onaj ko posti ima dvije, dvije radosti. Je frahuhuma ovdje će imati u potpunosti. Postač ima dvije radosti. Obje te radosti će imati u potpunosti. Kaže, prva je iza eftare, u trenutku kada kada prekine svoj post, kada završi dan, isposti dan, u tom trenutku ima radost. Kaže Ulema, između ostalog, da je ta radost, da se u tom trenutku, evo mi ćemo uskoro imati taj trenutak, da Allah ne odbija dobu koju ti ja uputim. Tada kad zavolimo Allah, dan smo ispostili, hvala Allah, obavili namaze, učili Kur'an, družili se sa čestitim ljudima, otišli u kabelu. Imamo sada, ako Bog da, priliku u trenutku kada prekidamo post, završavamo sa postom dana, tada imamo radost. A to je da nam se dova odbije. I kaže, druga je radost i ovo je, i ovo je posebna radost. Nju ima samo onaj ko posti. Kaže, Ida eftare ferahun, wa ida lepije rabbehu ferahun bi Kaže, ima radost kada omrsi se, prekine, završi post i ima radost kada se susretne ako Bog da sa svojim gospodarom. Draga braćo i sestre, onako kako je iskrenost tajna između mene i tebe i Allaha Đelešanu. Allah jedini zna da li smo mi iskreni. Post je takav i da čovjek ne zna šta mu je gospodar primio šta nije. Zato je između tebe i njega jesi li danas postio. To je ibadet, to je robovanje gdje nema pretvaranja. Onaj ko posti iskreno radi gospodara ima posebnu radost kada se sa njim susretni. Zašto? Vratimo se onome što mi jesmo. Čovjek je sporen slabo. Trebamo da bi živio i vazduh, i jelo, i piće. Bez toga ne može. Allah, dragi, nije ti kazao nemoj, nemoj disati. Kazao ti je u ovome periodu dana radi mene, ostavi hranu i piće. I subhanallah, blagovi onome, blagovi onome koje je postio mjesec Ramazan. Taj insan ima dvije radosti. Mi ćemo ako da učiti večeras dobu i zamoliti Allah da nam primi najbolji. Zamoliti Allah da nas počasti da do kraja Ramazana budemo ustrajni u dobru kojeg činimo. I posebno ova zadnja trećina, zamolio bih vas. Mi imamo danas, evo u islamskom svijetu, situaciju da nam je svaka noć neparna. Zašto? Zato što su u Saudiji počeli postiti nakon nas. Tako da nam je svaka noć ne pada. Kad je kod nas padna, kod njih je ne pada. Kad je kod nas ne pada, kod njih je padna. Obrnut, suhala. Do kraja ovih sedam dana koliko je ostalo. Nastojimo tražiti leletu tada. Jer je Boži poslanik rekao. Onaj ko promete tu noću i ibadetu. U nastojanju da Allah bude sa njim zadovoljan. I da dobije nagradu od Allaha sve grijeha što ima, Allah će mu Lele Lejletul Kadr je posebna noć. Mi ne znamo koja je to, ali hoću da znate da je Ulema istraživala zašto nam je sakrivena noć Kadr. Znate li između ostalog šta kažu? Zbog čega nam je sakrivena noć Kadr? Kažu kada je Resulullah izašao da kaže muslimanima koja je noć Kadr. Je to 25. ili 23. ili 27. ili 29. Kaže, dvojica muslimana su se posvađala. Dvojica muslimana su se posvađala. I bereke te noć mi sada moramo da tražimo, jer su se dva muslimana posvađala. Čuvajte se, posebno se čuvajte, da se mi između sebe svađala Previše mi imamo neprijatelja da bi jedni drugima neprijatelji bili. Čuvajte se toga. Hvala Allahu. Ta noć je, evo u zadnjoj trećini, u nepatnih noć, svako učimo dovu. Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Naučimo je. Hvala Allahu, vi ste svi pismeni, kompjuterski pismeni. Allahumme, inneke to tuhibbul afuva, fa'afu anni. Kaže Hazreti Iša, ako bi Boži poslaniće dočekala tu noć, neparne noći, šta da kažem u toj noći? Reci, o Iša, gospodar moj, inneke afuvun, ti si onaj koji imate imena Allaha, imate hafur, onaj koji oprašta. Ali ovdje je upotrebljena riječ afu, onaj koji sve grijehe piše, onaj ko hoće novu stranicu, koga je stid nekih stvari koje učinio u životu. U toj noći molim gospodaru, ti si onaj koji mnogo praštaš. Voliš da se prašta, pa ti nama oprosti. Allahume, inneka afur, tuhibbul afa Učimo tu dobu. Posebno vas podsjećam jer halka hadisa između ostalog u nama svima odgaja Edep sa Božijim poslanikom sallallahu alaihi Lijepo ponašanje prema njemu. Jedan je došao kod Božijeg poslanika i pitao ga koliko Božji poslanika će na tebe salavate da donosi. Kaže koliko hoćeš. Pa kaže hoću li trećinu. Kaže može trećinu ako povećaš poljeti. Pa kaže hoću polovinu. Kaže ako povećaš poljeti. Kaže hoću li dvije trećine. Kaže ako povećaš poljeti. Kaže ovaj ashab, Allahom poslaniće, onda će sva moja doba biti kroz salavati i salame na tebi. Kaže, onda ćeš dvije stvari dobiti. Tukfa hepuke, sve briga što imaš, Allah će riješiti za tebe. I drugo, oprostit će se svi grijezi. Ako bi mogli, ako Bog da u ovim noćima sebe i vas potiče ove dvije dome. Prvo domu koju je poslanik povučio Hazretija Išu, gospodar moj, ti si onaj koji mnogo praštaš, voliš da se prašta, pa oprosti me. I drugo, salavate na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Moliti Allaha, salavatom i salamom, da nam ovo, ovo što je poslanik obećao, da neće imati briga onaj koji stalno salavate uči i da će sa kubog da oprostiti grijez onome, onome ko salavate uči. Ono što sebe i vas podsjećam jeste upravo to. Draga braćo i sestre, hvala dragom Allahu, imamo priliku da se družimo, imamo priliku da budemo na ovim mjestima. Ako Bog da, ako Bog da večeras ima jedno malo iznenađenje. Dječca na kobiljoj glavi su napravila neke kolače i njihova je želja da te kolače prodaju i da sav prihod od toga ide za našu braću, za djecu u Siriji. I on će to ako Bog da Svi koji su u stanju financijski da kupe taj kolač, da odnesu u kući, da nekom je na čaši kažu salam alejk, Ramazan je mjesec pa evo mi časti kolačima, onaj nakon iftara, kako god hoće, da on pojede. Ja sam namjerno rekao da drugi pojede, ima ljudi koji, ako mu da biće i kolač u svihtar, pa da ne bude da je pojeo dva, bit će mu puno može. Kome je puno dva kolača, može podijeliti neki. Znate da imamo također za ovaj, ovu povratničku porodicu mi skupljamo ako Bog da i to ćemo raditi uz Allahu pomoć da u tom dobro ako Bog da ustrajimo. Večeras imat ćemo ako Bog da druženje od 1 do 2 ovdje u Davačkom. jedan moj student klanja će noćni namaz, ja se malo vrat, 15 minuta, 20, imat ćemo jedan kraći ders, zajedno ćemo se družiti od 1 do 2, svi koji imaju bolje da ostanu na Seburu, obezbijeđeni i ovdje, tako da ne moraju žuliti kući, mogu ako ovog da ostati družice do sehura, na mukabelu klanjati sava, ako ovog da ili na mukabelu sava skotiš nakon toga kako, kako želi. Ja molim Allah za da ovo što smo večeras čuli bude korisno i da bude argument nama na argument protiv nas. Sada ćemo ako da ovih zadnjih pet minuta proučiti dobu da nas gospodara ako da u ovim trenucima da nam se odstavije zamolio ovi da podijeli kurme da se možemo ako Bog da ne možemo prekinuti post kada nastupi vrijeme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبركة Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijeh, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te milost svoju pa nas ne prepusti same sebi koliko treptaj ok. Gospodaru naš, najveći te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas sve od vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodaru naš, miluj nam se na zemlji. Gospodaru naš, miluj nam se ispod zemlje. Gospodaru naš, miluj nam se kada budemo proživljeni iz kabura naših. Gospodar, naš počasti nas da blago svoju provedimo u pokornosti Tebi. Gospodar naš počasti nas da oči svoje čuvamo od harama. Gospodar naš počasti nas da naše ruke čini i rade samo ono što je dobro za nas. Gospodar naš počasti nas korisnim znanjem i zaštiti nas od neznanja. Gospodar naš molimo te svako dobro koje od Tebe je molio Tvoj miljenik Mohamed. Gospodar naš zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod Tebe zaštitu tražio Tvoj miljenik Mohamed. Gospodar neka ova godina bude godina povratka Tebi. Najvećim temenom volimo da mi u tome udjela imamo. Gospodar počasti nas da tebi pozivamo. Hmm. Gospodar počasti nas da o tebi lijepo pričamo. Hmm. Gospodar počasti nas da o tebi lijepo mišljenje imamo. Hmm. Gospodar počasti nas da tebi budemo zahvalni robot Gospodar počasti nas da budemo strpljivi u životnim iskušenjima. Gospodar naš pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodar naš smiluj se umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodar naš zaštiti nevini muslimani i muslimanke na svakome mjestu. Gospodar naš počasti nas da pomažemo muslimani. gospodar počasti nas da pomažemo pravedni protiv nepravedni. Gospodaru, pomozi nas da srušimo nepravedni koji vladaju muslimanima. Gospodaru, neka nas vodi najbolji među nama, neka nas ne vodi najgori među nama. Gospodaru, molimo te, naša srca uputi. Gospodaru, naš počasti nas da naše potomstvo namaz zobavne. Gospodaru, počasti neoženjene i neudate da se hajili ožene i udaju. Gospodaru, molimo te da imamo hajili bračne drugove koji će zajedno sa nama tebe spominati. Gospodaru, počasti nas da se u našim kućama Kur'an tvoj uči. Gospodar, počasti nas da se u kućama našim ime tvoga miljenika spominje. Gospodar, počasti nas da salavate i salame donosimo na tvoga miljenika. Gospodar, neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti. Gospodar, sve prolazi, samo ti ostaješ, molimo te da ostanu naša dobra djela. Gospodar, neka ona budu iskrena radi tebi. Gospodar, počasti nas iskrenošću i sačuvaj nas lice mjesta. Gospodar, molimo te da tražimo korisno znanje u Ramazanu i izvan Ramazana. Molimo te, gospodaru, počasti nas sve česti čestitim društvo, Sačuvaj nas od lošega društva. Gospodar, sačuvaj nas od kukavica i škrtica. Gospodar, sačuvaj nas od kukavičluka i škrtosti. Molimo te, gospodaru, popravi naš ahlak, naše ponašanje. Gospodar, počasti nas da volimo sve muslimane iskreno iz dubine naših srca. Gospodar, naš počasti naše jezike da o muslimanima samo dobro govori. Gospodar, naš počasti nas da prema svim ljudima pravedni budemo. Gospodar, sačuvaj nas laži, molimo te najvećim imenom Tvojim. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim tebe i svjedočimo da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Gospodaru, čuva nam ovo svjedočenje i vrati nam ga kada nam najviše bude trebalo. Gospodar, molimo te da prestanimo sa tim svjedočanstvom. Gospodaru, počasti nas da u trenucima kada imamo snage da tebe spominjemo, da za dobrobit Islama radimo. Gospodaru, počasti nas svakim dobrom i sačuvaj svakoga zla. Gospodaru, neka nam porodice naše radost oči u budu. Gospodar, vrati oni članove naše porodice koji nisu u vjeri, vrati vjeru, vrati ih u vjeru našim naporom i trudom. Gospodar, najvećim imenom molimo neka ova godina bude godina povratka tebi. Gospodar, molimo te da tebi svjesni budemo najvećim imenom molimo zaštiti nas od svakoga zla. Čuvaj nam blagodati, gospodaru tako što će nas počastiti da tebi zahvalni budemo. Blagodat se čuva tako što se na njoj treba biti zahvalan, pa te molimo da budemo zahvalni robovi tvojim. Najvećim imenom molimo gospodaru u ovom je trenutku prije samog akšanskog jezana, primi post naš danas. Primi Ramazan od nas, gospodar. Molimo te, gospodar, da nas pomogneš da ispostimo Ramazan do kraja. Molimo te da tražimo leletu kada li da je nađemo, gospodar. Molimo te da nas upišeš među one svoje rogove za koje si ti rekao, oni su moji oslobođeni od vatre. Gospodar, počasti nas da budemo oslobođeni od vatre. Gospodar, sačuvaj nas od vatre na oba svijeta. Od vatre iskušenja, od vjeri, od vatre na igre. Gospodar, počasti nas da čuvamo Tvoje granice. Gospodar, počasti nas da Tebi pozivamo. Gospodar počasti nas da se tebi sjećamo. Najvećim te imenom molimo, počasti nas da pomažemo vjeru na svakome mjestu. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, počasti nas dženetom i svakim djelom koje približava džennet. Smiluj se roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama koji su prisutni i onima koji su odsutni. Gospodaru, molimo te za čitav umet. Molimo te učini nas da mi budemo od umeta zato što za umet mi dobu učijemo. Gospodaru, mi smo mali narod muslimanski, pa nas sačuvaj, previše dušmana imamo. Gospodaru, mi smo mali muslimanski narod, pa nas sačuva najvećim primjerom Bogim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. السلام عليك يا يا رسول الله